بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد tunamshukuru الله سبحانه وتعالى ta'ala anapotukutanisha tena baada ya muda katika e, nasaih fi islah albuyut nasiha za kuzitengeza majumba yetu msururu wa mihadhara ambayo ilitolewa na Sheikh Khalid bin Dhahwi al dhafir rahimahu ah, hafidhahu Allah tabaraka wa taala Nawakaribisheni ndugu zangu na dada zangu kwa moyo mkunjufu tupitie muhadhara wa tatu wa Sheikh kwa sababu tayari tumetangulia kupitia mihadhara mbili muhadhara wa kwanza akizungumzia umuhimu wa kuzi, eh, kuzihifadhi na kuzilinda majumba yetu na muhadhara wa pili akazungumzia mambo ambayo Muislamu anaweza akayafanya ili kuweza kuhifadhi nyumba yake na tukapitia mambo mbalimbali mbali ambayo Muislamu anaweza akafanya kama vile kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala anapoingia kwa nyumbani kwa nyumbani mwake kusema bismillah kusoma dua ya kuingia katika nyumba kusoma Qur'an ndani ya nyumba kuwa na halakat za khairi katika nyumba na kusema adhkar mbalimbali katika sehemu mbalimbali unapoanza kula unapotaka kumuingilia mke wako unapoingia choo unapotoka nyumba na mengine mengi ambayo tuliweza kutaja katika darasa zilizotangulia na biidhnillahi ta'ala leo tunaingia katika muhadhara watatu tatu ambapo Sheikh hafidhahullahu tabaraka wa ta'ala anazungumzia kuhusiana na huququ zawjain asema hafidhahullah katika mwanzo kabisa wa muhadhara fi hadhihi alkalimati insha Allah katika kalima hi katika mazungumzo haya katika muhadhara huu insha Allah sanatatarraqu ila bayani tutaenda au tutaanza au tutazungumzia kwa kubainisha huququ zawjain haki wanandoa kwa kila mmoja wao haki ya haki za mke kwa mume na haki za mume kwa mke wake na haya lao Muislamu akiyatambua na kuyajua na kila mmoja wao akachukua majukumu ya kuhakikisha majukumu yake amefanya na haki za mwenzake amezitimiza basi biidhnillahi ta'ala kutakuwa na nyumba nzuri kutakuwa na maisha mazuri kutakuwa kuna kuelewana katika e, ndoa ya Waislamu Leo kuna matatizo mengi kama tunavyojua. Kuna mashtaka mengi ya kuwa watu hawafanyi majukumu yao, watu hawatekelezi haki za wenzao. Kila mmoja aangalie maslahi yake, kila mmoja aangalie faida zake, kila mmoja ajiangalie mwenyewe hali ya kuwa hii siyo katika mafundisho ya Allah subhanahu wa ta'ala aina al-ithar kukuapi kule kuwatanguliza watu kuwafanyia watu mema wakati mwingine ukaamua wewe kuacha baadhi ya mambo ambazo ni haki yako na ukampa mwingine jambo ambalo kwamba waona analistahiki na wewe ukajinyima na ukampa ukampa mwenzako ukamfanyia mwenzako khairi ni jambo ambalo kwamba Uislamu umehimiza kwa hivyo insha Allahu Taala kupitia misururu hii au katika muhadhara huu ambao Sheikh anazungumzia hukuku zaujain tutaweza kupitia kwa pamoja mazungumzo ya Sheikh na mambo ambayo aliyarekodi Allah Taala Asema Sheikh katika mwanzo kabisa wa muhadhara yaqulu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam fil hadith Asema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam katika hadithi ala inna lakum ala nisaikum haqqan ولنسائكم عليكم حقا فاما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون ولا ياذن في بيوتكم لمن تكرهون الا وحق والا وحقهن الا وحقهن عليكم ان تحسنوا اليهن في كسوتهن وطعامهن الحديث هنا حديث hadithi imepokewa kutoka kwa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam na ni hadithi ambayo imebeba mengi kwa sababu e, Mtume sallallahu alayhi wasallam aliyasema mazungumzo haya katika Hajjatul Wadaa katika hadithi ambayo inapokewa na Amr ibn al-Ahwasi rahimahullahu ta'ala asema haddathana abi annahu shahida hajjatal wada'i ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam amr ibn ahwas asema ya kuwa alituhadithia alitupasha baba yangu ambaye alishuhudia hajjatul wadaa haji ya kwanza na ya misho ambayo mtume sallallahu alaihi wasallam alihiji kwa sababu kama tunavyojua mtume sallallahu alaihi wasallama alifanya umra nne na alifanya haji moja tu katika maisha yake kwa sababu ala sahih haji ilifaradhishwa mwaka wa tisa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallama mwaka wa kumi akafanya haji sasa huyu ba al-ahwas ambapo mtoto wake Amr bin al-Ahwas anapokea hadithi asema nimemsikia baba yangu alituhadithia akisema ya kuwa yeye alishuhudia pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama pamoja na Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallama hajjatul wadaa aliweza kuhiji na mtume haji hii ya hajjatul wadaa ambapo mtume sallallahu alayhi wasallama alikuwa akiwaaga na akawaambia mengi mno asema fahamida Allah wa athna alayhi wa dhakkara wa wa'adha thumma qala Mtume sallallahu alayhi wasallam alianza kwa kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala akamhimidi Allah na kumsifu Allah subhanahu wa ta'ala sana kisha dhakara akawakumbusha watu mengi wa akawapatia watu mawaidha akawahimiza wao kujiandaa na akhira yao kufanya mazuri ya kuandaa katika mema yao ya baadaye thumma qala kisha akasema mtume sallallahu alayhi wasallam miongoni mwa mambo ambayo alisema sallallahu alayhi wasallam alisema alisema ala wastawsu bin nisa'i khaira Mtume sallallahu alayhi wasallam akawaambia Waislamu ya kuwa na wahusieni muwafanyie mema wanawake wafanyie mazuri wanawake msiwadhulumu wanawake Mtume sallallahu alayhi wasallam akawahimiza watu kuikubali wasia wake kumsikiza maneno ambayo anawaambia ni kwa sababu ya maslahi yao hawa ni viumbe ambao Allah subhanahu wa ta'ala amewaumba na udhaifu fulani udhaifu lazima tukubali hili Allah subhanahu wa ta'ala asema ya kuwa wala tatamannu ma faddala Allah bihi ba'dakum ala ba'd lirrijali nasibun mimma iktasabu walinnisa'i nasibun mimma iktasabn was'alu Allah min fadli Allah subhanahu wa ta'ala tunapotazama Qur'an ameumba watu tofauti kwa ujumla mwanadamu wa khuliqa al-insanu dha'ifa mwanadamu ameumbwa kuwa ni kiumbe dhaifu leo wewe ni mzima kesho wewe ni mgonjwa leo una nguvu zako kesho wewe ni dhaifu leo una mali zako kesho wewe ni fakiri wa hakadha tumeumbwa sisi ni viumbe dhaifu mno wakati mwingine mtu anaweza ujauri unaweza ukamwingia kwa sababu ya pesa zake kwa sababu ya siha yake kwa sababu ya nguvu zake kwa sababu ya influence yake lakini haya yote ni mambo ambayo kwamba ni ya muda tu lakini itafika tu wakati ambao udhaifu wako utadhihirika wazi kama mwanadamu lakini udhaifu huu unatofautiana kutoka kwa mtu mmoja mpaka kwa mwingine na Allah subhanahu wa ta'ala alipofadhilisha kati ya wanawake na wanaume hakufanya dhulma yoyote kwa yoyote na tunapoambiwa wanaume ni bora kuliko wanaume kuliko wanawake haimaanishi ubora huu ni kuwa individuals kwa kuwa infiradi kila kila mwanaume ni bora kuliko kila mwanamke la sivyo kwa sababu angalia katika katika Uislamu tunaambiwa e, Mtume sallallahu alayhi wasallam ametoka katika kabila bora zaidi kuliko kabila zote Quraish lakini je yamaanisha kila mwana Quraish ni bora kuliko mtu mwingine yeyote la kuna mwingine ya kuzingatiwa kuna iman kuna al'amalu salih wewe ikiwa Allah amekujalia ni mquraish na Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia mwema mu'min ala, then hiyo huwa ubora unaopata lakini ikiwa utakosa mengine basi wewe utakuwa hauna thamani mbele ya Allah ndio maana Bilal ibn Rabah radhiyallahu ta'ala an alikuwa ni sahaba meusi lakini yeye ni bora kuliko Abu Lahab ambaye alikuwa ni ammi wa Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam Mtume sallallahu alaihi wasallam anatoa wasia katika wakati huu wa wadaa na asema ala wastawsu bin nisaa khaira basi na wahusieni nyinyi muwafanyie wema wanawake mukubali wasia wangu miongoni mwa yale aliyosema Mtume sallallahu alaihi wasallam katika hadithi hii katika mazungumzo haya ni haya ambayo Sheikh ameyataja akasema sallallahu alaihi wasallam ala inna lakum ala nisaikum haqqan wa linisaikum alaykum haqqan hii maana yake ni nini asema mtume sallallahu alayhi wasallama hakika wanawake wenu nyinyi mna haki juu ya wanawake wenu na wao nao wana haki juu yenu sasa kuna haki ambazo kwamba e, mume anafaa kumtimizia mume wa mke wake na kuna hukuk ambazo mke anafaa kumtimizia mume wake kwa hivyo kila mmoja ajue majukumu yake kila mmoja ajue mambo ambayo anatarajiwa kuyafanya mara nyingi wakati mwingine ndoa huharibika kwa sababu hawa wanandoa hawajui majukumu yao kwenye ndoa wao wanajiingiza kwa ndoa wakitarajia tu mazuri wakitarajia tu mambo ambayo kwamba labda wameona katika uh, movies mbalimbali mbali, mambo waliosikia lakini wanasahau ya kuwa mule pia kuna majukumu ambayo inawasubiria na wanapoanza kuona sasa ukweli wa yale majukumu ambayo inawasubiri basi wanaanza wanaanza kuingiza baridi wanaanza kukereka wanaanza kuchukia ndoa jambo ambalo kwamba si nzuri sasa asema Mtume sallallahu alayhi wasallam fa amma haqqukum ala nisaikum basi amma haqqi zenu nyinyi waume kwa wanawake wenu fala yutina furushakum fala yutina furushakum asema al-Imam an-Nawawi rahimahullahu ta'ala ay man takrahunahu wasiwaingize katika manyumba yenu mtu ambaye kwamba mnamchukia فلا يطئن فروشكم man takrahunahu اي wasiwaingize katika nyumba yenu mtu ambaye nyinyi hamtaki aingie katika nyumba yenu nyumba yenu yani wewe kama mume hautaki fulani na fulani aingie katika nyumba zako kwa sababu nyumba yako kwa sababu ambazo wewe wazijua asema alimamu nawawi ay man takrahunahu rajulan kana au imra'atan mtu ambaye kwamba nyinyi hamtaki aingie nyumbani eh, nyumbani kwenu awe mwanaume au mwanamke kwa hivyo ni haki yako wewe kama mume mke wako akusikize na huyu mtu ambaye wewe hutaki aingie kwako asimruhusu yeye kuingia kisha asema al-Imam an-Nawawi rahimahullah al-mukhtaru anna ma'nahu alla ya'dhana li ahadin takrahunahu fi dukhuli buyutikum na yani kaul ambaye kwamba wameichukua eh, e, wengi maana yake ni kuwa wasiwaruhusu yoyote ambaye nyenye hamtaki kuingia manyumbani mwenu waljulusi fi manazilikum na kukaa kwenye majumba yenu sawaun kana almadhun lahu rajulan ajnabiyan au imra'atan au ahadan min maharim azwaja sawa huyu ambaye hamtaki aingie kwenu ni mtu mwanaume ambaye ni ajnabi hahusiani na mke wako au ni mwanamke mke au ni yoyote katika wale family wa mke wale ambao ni maharim wa mke madam wewe umwambia fulani na fulani asikuja kwangu basi ni katika haki yako yeye kukusikiza na huyo fulani asije obviously unapotoa hatua kama hiyo inakuwa ni for good reason kwa sababu ambazo kwamba ni za kisheria na fanahyu yatanawalu jami'a dhalika kwa hivyo kule kukatazwa ya kuwa ni haki yenu ya wao kuwasikiza na wasiwaruhusu watu ambao nyinyi hamtaki katika manyumba yenu ni si lazima tu awe ni mtu ajnabi si lazima awe ni mtu ambaye si katika mahram lakini mtu mwingine yeyote kisha akasema wala ya'dhanna fi buyutikum liman takrahunahu na wasurusu yoyote ambaye nyinyi hamtaki katika manyumba yenu asema hadha katafsiri lima qablahu hii ni kana kwamba hii sentensi ya pili inatoa maelezo zaidi ya ile sentensi ya kwanza ya kuwa maana yake ni wasimruhusu yoyote ambaye nyinyi hamtaki kuingia nyumba yenu ala wa inna haqqahunna alaykum an tuhsinu ilayhinna fi kiswatihinna wa ta'amihin na katika haki zao wake zenu juu yenu ninyi mwafanyie wema katika kuwalisha na kuwavisha na kuwafanyia wema kwa ujumla asema الإمام الترمذي رحمه الله تعالى هذا حديث حسن صحيح na vile vile imepokewa na al-Imam Ibn Majah na wengineo sasa tuona katika hadithi hii Mtume sallallahu alaihi wasallam ametaja tu baadhi ya haki za waume kwa wake na wake kwa waume kwa sababu haki ya haki ya mke wako juu yako si tukumlisha kumlisha na kumvisha kuna mengine ambayo e, yametajwa katika ayat zingine yametajwa katika ahadith nyingine na haya ndiyo باذنillah ta'ala sheikh ataweza kutubainishia asema huna bayana alayhi salatu wassalam hapa amebainisha mtume sallallahu alayhi wasallam anna almas'alata mas'alata hakika jambo hili jambo la azwaj mas'alata azwaj au mas'alata zawji ma'a zawjatihi au jambo la mke na mume huma huququn mutabadila baina yao kuna haki ambazo kwamba ni za upande zote mbili kila mmoja ana majukumu yake na haki zake na anafaa kutekeleza majukumu na vile vile anafaa kufanyiwa haki zake na yeye kumfanyia mwenzake bihadhihi alhuquq yuslahu albayt haya majukumu kila mmoja akimtimizia mwenzake haki yake basi majumba yatatengezeka kupitia hilo watahsunu alhayah na maisha yatakuwa mazuri wayatibu alaish na maisha itakuwa mazuri zaidi idha tabaa alinsanu alhasana alhaq alwajiba alayhi tijaa ahlihi mtu anapotekeleza haki ambayo ni wajibu juu yake kumfanyia mwenzake na vile vile mwanamke anapotemiza majukumu yake na kumfanyia mwenzake eh, haki zake kumtekelezea mwenzake haki zake na watoto wake inda dhalika yasluhu hala nasi wa tasluhu albuyut wakati huo basi mahali za watu zitakuwa mazuri na majumba vile vile yataweza kutengezeka كيش اسما الشيخ حفظه الله وسنذكر في هذه الكلمة ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله من بيان حقوق الزوجة min bayani huquqi az-zawjati 'ala ar-rijali على الرجال وهذا بينه الشرع وبينه اهميته اسمعنا hapa باذن الله تعالى tutataja kulengamana na Qur'an na sunna ya Nabii Muhammad sallallahu alaihi wasallam haki za mke juu ya mume wake وهذا بينه الشرع wabayana ahamiyatahu na haya sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala imeyataja na sharia ya Allah subhanahu wa ta'ala imebainisha ahamia yake kwa hivyo biidhnillah ta'ala katika kidarsa ijayo tutaweza kupitia hayo ambayo Sheikh atataka kututajia kutokamana na Qur'an na Sunna ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuhusiana na haki za wanandoa mpaka wakati huo jazakumullahu khairan wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh